Mislite da je važno čuvati okoliš? Nazovite zeleni telefon na 072 123 456 i prijavite problem onečišćenje ili kršenje komunalnog reda. 072 123 456 Zeleni telefon na usluzi građanima, okolišu i prirodi. Dobrodošli u još jednu emisiju Zeleni e, telefon. Preko puta mene kolegica Marija Ražnjević. Bok Marija. A, bok, dobar dan i pozdrav svim slušateljima. A o čemu ćemo u ovoj emisiji razgovarati? A, danas ćemo razgovarati znači općenito o odvajanju otpada, Dakle, najopćenitije o tome što kaže europske direktive, što kaže nacionalno zakonodavstvo i kako je zapravo stvarno trenutno stanje u Hrvatskoj. mm Svakog četvrtka u 13 sati pratite emisiju Zeleni telefon. Prijavite problem onečišćenja ili kršenje komunalnog reda 072 123 456. Zeleni telefon na usluzi građanima, okolišu i prirodi. Pa možemo čuti onda odmah na početku što kaže nacionalno zakonodavstvo. Ja bi tu pošla zapravo do onog ključnog dokumenta e, iz područja gospodarenja otpadom, a to je strategija gospodarenja otpadom. I već dakle samom, tu na samom početku nailazimo na problem e, u smislu da je ta strategija sada već jako zastarjela, budući da je izglasana 2005. godine. Dakle, stvari su se u tih 11 godina bitno promijenile. Dakle, e, neki novi trendovi, neki novi koncepti u Europi se primjenjuju, tako da e, ne samo da, da je potrebno da ih slijedimo, da bi bilo dobro da ih slijedimo, nego ih moramo slijediti samim time što smo članice Europske unije i samim time što znači sve ono što europske direktive propisuju, to se implementira u naše nacionalno zakonodavstvo i potrebno je provoditi znači u Republici Hrvatskoj. E, da sad ne idem previše u širinu vezano za strategiju, dakle te sve nesuglasnosti jasnosti strategije i E, zakona e, e, o održivom gospodarenju otpadom i europskih direktiva o otpadu. Dotaknut ću se samo evo primjera koji se konkretno tiče današnje teme, a to je odvajanje otpada. Tako recimo ta strategija propisuje da do 2020. godine moramo imati tek 18% odvojeno prikupljenog otpada, dok zakon o održivom gospodarenju otpadom, koji je inače usklađen sa EU direktivom o otpadu, propisuje da do 2020. godine moramo imati 50% 50% e, odvojenog otpada. Dakle, ogromna je razlika 18%, a 50%. E, e sad, e, zapravo Sljedeći dokument koji bi opet trebalo spomenuti tu, a koji se zapravo nastavlja na ovu strategiju, jest plan gospodarenja otpadom. Tu opet <laughs> nailazimo na problem, možda malo manji nego uvezano za samu strategiju, a to je da e, znači plan gospodarenja otpadom kao jedan provedbeni dokument koji određuje način sakupljanja, obrade i e, zbrinjavanja otpada u Republici Hrvatskoj za neko određeno vrijeme u, trenutno nemamo. Znači neki važeći. Prethodni je važio dakle do 2015. godine. E, sljedeći treba biti donesen za razdoblje od 2016. Eh, do 2022. godine, međutim on u ovom trenutku još uvijek nije izglasan, postoji tek nacrt mm tog eh, plana. inače... koliko se toga promijenilo, koliko je toga izglasano od ulaska u, u Europsku uniju? Eh, od ulaska u Europsku uniju, pa evo imamo zastarjelu strategiju koja nije mijenjana, imamo plan gospodarenja otpadom, znači koji je važio do 2015. 2013. Eh, godine je donesen novi zakon o održivom gospodarenju otpadom u koje su znači pretočene odredbe tih europskih direktiva o otpadu i odlagalištima. Tako, eh, tako je, sjećamo se svi one priče sa kontejnerima, zar ne? Kako je to? <laughs> pa morali smo, odnosno od tada moramo otpad selektirati u različitih različite kontejnere, znači na više lokacija u gradu postoji znači staklo, to da. papir, baterije i ostali otpad. to da, samo pitanje je koliko se građani ovaj, toga još pridrža... uvijek da čak najavljene i nekakve kazne ako se to ne bude radilo. Pa ne znam, iskreno ja nisam čula još za nikakvu kaznu. Evo primijetila sam u svom ulazu recimo da u e, prostoriji gdje su postavljeni ti kontejneri e, s vremena na vrijeme znao to onako obavijest da pripazimo na to odvanje otpada jer nam je stigla opomena. Jel se baca gdje ima mjesta. se baca svašta nešto. Ono što još još u cijeloj priči jest da je ispred same zgrade ovaj, nalaze se kontejneri za papir, staklo, plastiku i miješani komunalni otpad. Dakle, mhm. e, problem je to što ne postoji ta navika kod ljudi za, za tim odvajanjem otpada. Znači, e, mi smo e, jednostavno preuzeli obvezu da ćemo 2020. godine 50% otpada imati, znači 50% odvojenog otpada. Trenutna, odnosno statistika pokazuje kako je trenutno stanje u Hrvatskoj e, tek dakle negdje 15% e, otpada se odvaja. E, mhm. Možda se nekima čini da je 2020. daleko, joj ima do tog još dosta, ali mislim vrijeme vrlo brzo prolazi, a riječ je ipak o barem ja nekako mislim da je ovdje riječ o navici koja eh, treba zapravo neko duže vrijeme da se stekne ta navika za odvajanjem otpada. Dakle, to nije nešto što se događa preko noći. Mhm. Eh, mislim da ovaj, <laughs> vezano za to potrebno je ljude educirati. Eh, ne samo educirati, nego možda i početi primjenjivati nekakve sankcije, jer nažalost građani često puta dok ih se, kako bi se ono laički reklo, ne opali po džepu, jednostavno ne žele shvatiti neke stvari. Mhm. Dobro što je sa ostalim stvarima koje bi se trebale još promijeniti do kojeg, do koje godine? 2020. To su, A, to, to su znači, to su nekakve, to je znači 2020. je vezano za to, od, taj količinu odvojenog otpada postavljena. Imamo recimo rok do 2018. godine da moraju biti zatvorena sva neusklađena odlagališta otpada u Republici Hrvatskoj. Velika većina odlagališta, dakle službenih odlagališta, gradova, općina i mhm. tako dalje su upravo takva neusklađena odlagališta koja ne udovoljavaju zapravo nikakvim uvjetima. i mislim da se ovog trenutka krene uh, raditi punom parom na sanaciji i zatvaranju tih odlagališta da se do dakle 31. prosinca 2017. godine vrlo teško i nikako to može stići. To znači da plaćamo kazne? To znači da vrlo vjerojatno ćemo plaćati da novčane kazne, nažalost neće ih plaćati dakle ni plaćat će i građani, dakle prelišće se preko svih građana. Mhm. To je problem. Vezano za plan gospodarenja otpadom, evo e, samo bih e, napomenula kako je krajem 2015. E, znači prethodne godine 54 okolišne udruge, među kojima je bio naravno pan su uputili brojne primjedbe na nacrt plana, jer se je, barem u tom trenutku, nacrt kakav je bio u tom trenutku, i dalje se je u velikoj mjeri temeljio na tim nekakvim zastarjelim konceptima miješanja i spaljivanja otpada, čak i centri za gospodarenje otpadom koji su trebali započeti sa svojim radom od 2018. godine, uvelike su trebali dakle problem otpada rješavati na način da se spaljuje. Mislim, to je metoda od koje Europa odustaje. E, to je e, metoda koju znači Europska unija više neće financirati, tako da mislim da definitivno treba ići u drugom smjeru. E, dakle, uputio se čitav niz primjedbi na nacrt toga plana, međutim u načelu se tražilo da se odustane upravo tog zastarjelog koncepta miješanja i spaljivanja otpada i da novi plan bude utemeljen na takozvanom zero waste konceptu. Znači, kod tog koncepta zapravo ide se u smjeru da se odvaja ne mislim evo sada je moguće 100% otpada odvojiti, e, mhm. nešto jednostavno mora ostati pomiješano, ali ovaj e, što više. Dakle sve ono što se može odvojiti da se odvaja, da se ponovno e, iskoristi, da se reciklira, da dakle to, zapravo ide se prema toj nekoj, e, prema tom nekoj e, uspostavi tog e, kružnog gospodarstva koje zapravo u Europskoj uniji je već najavljeno i vjerojatno će vrlo skoro postati obveze i za nas budući da smo članica Europske unije. Mhm. Dakle, u Hrvatskoj ja bih rekla trenutno po pitanju <laughs> otpada, odvajanja otpada stanje je onako poprilično kritično. Alarmantno možda. Pa da, jedini pozitivan primjer koji se tu može ovaj, istaknuti to je otok Krk koji je već u 2015. godini imao 45% odvojenog otpada a za 2020. godinu su si postavili cilj da budu čak na 70%, pa ovaj, kako su krenuli uopće ne sumnjam da neću u tome uspjeti. Međutim, znamo brojke, postotke za grad Karlovac? ne, ne znam postotke za grad Karlovac, ali mislim da je to općenito, znači cijela Hrvatska je negdje na toj razini tih nekih 15-18%, jedino je dakle otok Krk stvarno iskače tu koji jedan pozitivan primjer sa svojih skoro 50%. posto međutim, samo sam htjela napomenuti kako znači otok Krk nije došao na tih 50% preko noći i ovaj, radi se zapravo o dugogodišnjim edukacijama, radi se o jako dobroj organiziranosti njihovog lokalnog komunalnog poduzeća i radi se zapravo o tome da su pa građanima praktički na njihova vrata donijeli e, kante, odnosno posude za odvajanje otpada. I mhm. mislim općenito da je to nekako ono najefikasniji način kako se može otpad odvajati. E, u Karlovcu e, to ću isto spomenuti, znači postoje određena mjesta gdje ljudi mogu odložiti određene vrste otpada. Međutim, mislim da E, građani često puta nemaju vremena, znači stare lijekove nositi na jednu stranu, stare baterije nositi na drugu stranu, staru veš mašinu nositi na neku treću stranu, tako da e, kad im se svi ti zapravo kontejneri će slože onako na njihova vrata i e, njihovo komunalno poduzeće redovito dolazi prazni te kontejnere, onda to mislim da građane jednostavno potiče. Aha, pa gle, tu mi je pri ruci, zašto ne bi odvojio papir na jednu stranu, plastiku na drugu, metal na treću i tako dalje. Uglavnom, E, što se tiče odvojenog prikupljanja u Karlovcu, e, trenutno stanje je dakle da evo, kao što gospođa Jurković e, najavljuje vrlo često u našim emisijama, postoje dakle mobilni otoci koji se svakih dva tjedna sele po različitim mjesnim odborima i u koje se može znači odlagati i papir, plastika, staklo, metal i tekstil. Isto tako ono što si ti na početku spomenula, vidim unutar samog grada Karlovca, znači unutar gradskih četvrti na brojnim mjestima nalaze se kontejneri u koji se može odlagati i papir, staklo i plastika. tako da e, mislim da građani itekako imaju priliku, barem te neke osnovne papir, staklo, plastika, e, imaju priliku zbilja e, odvajati, ali kažem jedino što nekako vidim da, da se onako u većoj mjeri odvaja to je plastična ambalaža budući da se za to dobiva naknada. Otkad je počela naknada se davati dakle i za stari papir ljudi počinju prikupljati taj stari papir pa ga nositi na otkupe i slično. Tako da evo možda ne bi bilo loše malo <laughs> građani na taj način potaknuti jer očito to ovaj, prolazi. Mhm. Evo predlažem jednu kratku pauzu pa se ponovno vraćamo u emisiju. Svakog četvrtka u 13 sati pratite emisiju Zeleni Zeleni telefon. Prijavite problem onečišćenja ili kršenje komunalnog reda 072 123 456. Zeleni telefon na usluzi građanima, okolišu i prirodi. Spomenuli smo ranije gospođu Jurković, pa evo što nam je gospođa Jurković iz Čistoće rekla za ovaj tjedan. Jedna od predstojećih aktivnosti u Karlovačkoj eh, čistoći je sljedeća, a to je da je od 30. svibnja pa do 12. lipnja mobilni eko otoci su na područjima Donjeg Pokuplja, Male Jelse, mahična i Goršaka. Za sada toliko je čistoća Karlovac. Možemo li staviti možda kakav pečat eh, ovoj emisiji, eh, malo podučiti ljude kako razvrstavati, mm, onako probuditi svijest o našim građanima. Pa Složile smo se jedna i druga na početku emisije da te svijesti baš i nema. Pa treba, jednostavno treba krenuti. Evo ja sam pošla od sebe. Ja sam isto do prije nekog vremena u biti bacala sve u istu vreću, kako se to kaže. Međutim, u zadnje vrijeme zbilja sam počela odvajati i čepove na jednu stranu, dakle pa ih eh, Koliko vremena to oduzima? Pa ne oduzima previše. Ne oduzima previše zato što nije to da sada aha, kažeš aha, sad ću u sljedećih dva sata tu sjediti u stanu i odvajati otpad. Pa to zapravo radiš usputno u sve neke ostale stvari. Eh, znači plastičnu bocu umjesto u jednu vrećicu jednostavno ubacim u drugu vrećicu pored ili stari papir u, umjesto u koš za smeće gdje bacam znači svašta nešto, bacim u posebnu vrećicu i spustim dakle u kontejner koji se nalazi ispod zgrade. Mhm. A, ali ovaj, treba jednostavno započeti. E, ja se nadam da će građani što prije započeti s tim jer kažem 2020. će vrlo brzo doći i ovaj, ne bi bilo stvarno, ovaj, bilo bi bez veze da plaćamo kazne. Apsolutno. U Tako sljedećoj emisiji razgovarat ćemo e, u sljedećoj emisiji nastavit ćemo razgovarati o odvajanju otpada. Evo ja sam danas pokušala nešto onako općenito o tom odvajanju otpada reći, ali ovaj, e, nisam stigla spomenuti gdje se pojedini otpad u gradu Karlovcu još može odvajati, tipa e, stari tekstil, salonitne ploče i tako dalje. To ću mhm. spomenuti u sljedećoj emisiji. Znači, one vrste otpada za koje nam građani nam se najčešće javljaju na naš zeleni telefon s upitima gdje mogu to odložiti. A, isto tako ovaj, spomenut ćemo neke dobre primjere iz prakse vezane za odvajanje otpada i isto tako napomenuti kako se uskoro u gradu Karlovcu otvara reciklažno dvorište pa evo možda ako stignemo spomenuti što će se sve moći odlagati na reciklažnom dvorištu na Ilovcu. Hvala vam lijepo Marija i slušamo se i sljedećeg četvrtka. Hvala vama. Ova emisija izrađena je uz financijsku potporu Europske unije i Ureda za udruge vlade Republike Hrvatske. Sadržaj ove emisije isključiva je odgovornost mreže zelenih telefona i ni na koji se način ne može smatrati da odražava gledište Europske unije i Ureda za udruge vlade Republike Hrvatske.